الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم زينا بزينة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala uzvišenom stvoritelju, salavat i salam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Mohamedu, njegovoj časnoj porodici, vrlima sahabima i svima onima koji su se odazvali pozivu uzvišenog stvoritelja, svojim razumom uvjereni da je on jedan jedini, svojim srcima prihvativši da je Mohamed njegov rob i njegov poslanik. Gospodaru naš, molimo te da nas zaštiti iz džehennemske vatre i da nas počastiš da budemo od onih koji žive i djeluju prema svome znanju. Amin. Nema ništa slučajno. Hafiz Zamar nam je proučio suru. Čitav dan razmišljam da li da sa vama podijelim taj detalj. I nisam zaista znao da će naići sura Kureš. Posljednji ajet sure Kureš. I pogledajte ga kada se vratite kući govori o dvije pretpostavke za bilo koje društvo da napreduje. Nema napretka bez te dvije pretpostavke ljudskog društva uopće. Kada ljudi danas govore o umetu Mohameda, sallallahu alaihi wasallam, kada govore o državama gdje žive muslimani, često kažu pa nema ovoga, pa nema demokratije, pa nema onoga. Braćo i sestre, 45. godina, 1945. kraj drugog svjetskog rata ni jedna gotovo muslimanska zemlja nije bila slobodna. Sve su bile kolonije. Prije malo više od 50 godina. Zbog čega to govorim? Upravo zbog ove dvije pretpostavke za stabilnost, za izgradnju sistema, za izgradnju institucija, za izgradnju društva gdje će imati socijalna zaštita kako treba. Gospodar kaže, čuli ste prijevod, zbog navike kurešija, jer je Resulullah od Kurešija pa im pokušava približiti kroz ono što oni rade zbog navike i Kurešija da putuju ljeti i zimi oni su ljeti išli u Šamu, Siriju da trguju a zimi su išli u Jemen imali trgovinu ljetna i zimska od sezone do sezone kaže uzvišeni gospodar njima fel ja budu neka robuju u gospodar budu njemu odar. I onda spominje ove dvije pretpostavke. Kurešijama, ali svim ljudima do sudnjeg dana da znaju koje su to pretpostavke da bi jedna zajednica napredovala. Eledi amehu min džu'in. Onaj koji ih, šta? Hrani od gladi. Šta je to? Ekonomija. Nema prosperiteta bez radnih mjesta. Zato je ogromna nagrada onome koji jedno radno mjesto otvori. Kao da je oživio jednog insana ili njegovu porodicu zajedno sa njim, subhanallah a tamehu min žu'in hrani ih od gladi wa amenehu min hauf i daje im bezbjednost sigurnost ovo pretpostavljam da znate zašto govori mi danas imamo priliku tako mi drago gospodara koju je Rasulullah obraćao se non stop kurešama pustite me samo da ljudima govorimo slavu. samo je popustite nemojte nas dostavljati nemojte nas bihužuriti imamo priliku a ne daju. Subhana. Dvije ove pretpostavke. Ekonomija i sigurnost. Braćo i sest, bez sigurnosti nema salameta. Svako onaj ko ugrožava sigurnost ovdje nas u vjerujte da je moj tvoj dušman i dušmanin gospodara i njegove vjere. Imamo problem. Na samom početku sam vas da se sjetimo Fatihom i Dovom Rahmetli Buhari, čiju hadijsku zbirku čitamo i da zamolimo gospodara da sve one koji su nedužni ubijeni od muslimana da im se smiluje i da ih uvadi u džennet. Došli smo do 18. poglavlja u knjizi o znanju. Babu meta jesehu sama'u saviri. Poglavlje kada je slušanje hadisa od strane maloljetne osobe ispravno. I ovo je nešto što mi moramo znati u svijetu svega onoga što sam ranije govorio. Naša najveća misija jeste da prenesimo svoje vrijednosti na sljedeću generaciju. I tu je vrlo bitno da se znamo postavljati, ponašati prema mlađim ljudima. Na njima ostaje svijet, to se kaže. Ali ono što je bitno jeste da znamo da mi njima prenosimo obrazci ja kada se dreknem na svoje dijete, ja sam mu prenio obrazac ponašanja za ako Bog da njegov, jel, njegov život. To ne valja. Kada lijepo se obrati, ja sam ako Bog da prenio dobar obrazac. Zbog toga ova, ovo poglavlje je nama bitno. Mene uvijek podsjeti ovo pitanje mladih ljudi na onaj detalj kada je Resulullah sallallahu alaihi prvi put ponudio islam svojoj porodici kada je objavljen ajet wa endir ašireteke al Opomini svoju bližu porodicu. Uvijek čovjek ako počne sa bližom porodicom i tu bude uporan u radu, Allah dragi mu daje da mu je lakše raditi onda s drugim ljudima. Ima uporište, ima podršku. Razumiju ga najbliže. Hanuma ako muža ne razumije i muža ako Hanumu ne razumije. Mogu te svi na, na, na razumijeti, ali ti u kući. Onaj s kim si ne razumije. I zbog toga molite gospodara. Tri stvari su od, kaže Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, od sreće čovjeka na ovom svijetu. Prva stvar, hajirli i čestita hanuma, odnosno hajirli i čestit bračni drug. Molite gospodara i on mijenja ljude, čak i ukoliko imate problema da dadne da, da ih nemate. I sada znači detalj koji se dešava prilikom pozivanja Rasulullah, svi su Haman odbili. Kažu, prenosi se u nekim predajama da je Hazreti Alija radijallahu anhu i vi znate da on prvi, prva osoba nakon Resulullaha Hazreti Hatidže koja je primila islam. Čak neki kažu prije Ebu Bekra, neki kažu prvo Ebu Bekr pa on. Irelevantno. Kaže se od, odraslih muškaraca prvi islam primio Hazreti Ebu Bekr. A od dječaka Hazreti Ali. Kažu da se tada Resulullah sallam rukovo s Alijom koji je bio dječak. Jedan obrazac, Resulullah nas uči, ostavite pozitivne obrazce. Znam, šta, znam šta je Hazreti Ali našlo kao dječak, kada Resulullah prihvata to njegovo primanje Islama i ruke se sa njim pri čitavom porodcu. To ljudi ne zaboravljaju. Spominio sam vam dvojica ljudi autima jedan na drugog naletli izlazi jedan, izlazi drugi. I Allah salamet. Ako tada ne znaš smirt, loptu, može. Jel ćeš ti na belajt, jel će onaj s kim se posveđu na belajt, zavisi. Uglavnom, na kraju jedini koji će zadovoljan biti je šeitan lanetullah, ali. Kako god da bude, ako ti njega, ako on tebe, u bilo kojem slučaju. Ako može, on nas pustila, da stan brat. recimo najljepšu riječ, ono, pa brate, moj, samo ga smiri. Ne, nije bitno ko je kriv, jel ti jel on? Vojca s autom se posvađala, pogurala, izlazi jedan, ni pet, ni šest. ne gleda što odmah počeo udarat ovoga. Ovaj momak možda 22, 23 godine, ovaj čovjek 55, 56 godina. Pa kaže, jedan ne bio, zar zbog ovoga autima što smo, čak što išli sudarili, ono, prišli jedan drugom suhana. Kaže, ne, ne, ne, kaj, prije 20 godina ti s meni udario šamar. Subhanallah. Pa mi njemu pamtio 20 godina. I u trenutku kada je došao u situaciju da izlije svoj bijes, kako ga izlije? Na najgori mogući način. I zbog toga sada Ramazan je škola u kojoj se učimo, u kojoj se Kojoj osobini? Strpljivost. Evo ulazimo u školu. Ramazan nama kuca na vrata i mi Ramazanu kucamo na vrata. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس prenio nam Ismail ibn Abi Uvejs od Malika to je znameniti Malik ibn Enes radijallahu anhu i ovo sada uvijek znajte, braće i sestre, da onaj ko bježi od odgovornosti, da je to osoba koja nema svijesti o gospodaru. Čim se nešto desi u društvu, ako osoba kaže nije do mene, ne ganeju titi, nek se ganeju sa njima ili sa njim. To je osoba koja nema svijesti o gospodaru. I da ja možda nisam kriv ni jedan posto, ali u najmanju ruku u promilima ima moje odgovornosti. Jer sam mogao i ja možda nešto učiniti da to ne bude. Resulullah kaže, primjer ljudi je primjer onih koji su došli na lađu. Pa neki su na palubi, a neki su dole unutra. Kaže, oni dole unutra, hajde da mi malo bušnijemo ove rupe, da nama bude ljepše. Da nam ulazi zrak. Kaže Resulullah koji puste da probuše rupe. I oni gore koji su na finom zraku imaju dobar doživljaj vjere. Goreš, ovi dole koji imaju negativan doživljaj vjere. Šta se desilo? Probušili lađu, probušli društvo. Kaže zajedno će svi potonuti. Zbog toga kad ima Malka spomenemo, odmah nek vam naumpadne. To je onaj imam koji je izlazio iz Medine, kad god bi zagrmilo pored Medine. Kad ga pitaju zašto? Kaže da Allah ne bi kaznio stanovnike Medine zbog mojih grija. An ibn Šihab, Šihab, ibn Šihab Zuhri, nemamo vremena da stajemo kod biografije ovih velikana, ali neka ćemo ako boda An Ubejdillah ibn Abdillah, od Abdullaha ibn Abdullah, od Ubidullaha ibn Abdullah ibn Utbe. Od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu se prenosi da je rekao Akbel tu rakiben ala himarin atan Kaže, došao sam jašući na mazgi. Wa ana yawma idin qad nahastu lihtilam. A tada sam bio prišao godinama punoljetstva. Znači, je 12, 13 godina dječak prišao je godinama kada postaje punoljetan. Wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli bimina A Resulullah je na min, na hađu. Kaže, klanja prema, bez da ima ispred njega perda ili zid ili nešto. To se naziva kako sutra. To je nešto što imam stavi ispred sebe da bi ljudi eventualno ako imaju potrebe da pruđu ispred prošli. Femerertu bejne i Pa sam uradio ono što mi sa svojim očima na hađu. Ovdje kod nas je malo problem, ljudi to ne znaju, pa možete mlatnuti ako prolaziš ispred njega. Femerertu bejne jede i Badisav pa sam prošao, znači imam klene ovdje, mi svi klene akše. I desi se da je zaključeno, on je prošao ispred dijela safa i stao tu. Znači nije mogao proći s ove strane, nego morao proći ispred safa. Ovo ne dao Bog, nekog ti za oči kao Ne, šeita ne, nazad. A nije supra imama, znači ako imam, ima nešto ispred sebe, je dovoljna svima ali bolje ti imat bolan dušmana pametnog nego džajila prijatelja. Jer ovaj će misli da ti koristi, samo ti nanesi štetu. Subhanallah. Džehel je čudan. Prvo što uradi ubije onoga ako ga nosi. To bi jare. Wa arsaltul etan. Pustio sam mazgu da pasi. Nek ide svojim put. Wa fedahaltu fi saf. Onda sam ušao u saf. Stao klanjati. Felem yunkir zalika alaje. Nikom to nije ospori. Ovdje je suština dvije stvari. Prvo što je on bio dječak, mlad. Gledajte kako je to bilo. Zamislite, evo, subhanallah, isto. Ovaj dijete, 12-11 godina, hoće da prođe i ne zna dijete. I ti po pravoj, po božnosti, po takvaluku, kad je on krenuo pored tebe, ti njega ufati ovako i digo. Ja mislim da ga ne bi zaboravio taj tvoj lijepi gest dok je živ. I to se zaista tako dešava. Ima ljudi danas neće u džami. Zato što ga je osoba iz džamije uvrijedila. Naravno, to nije opravdanje. A nama je dužnost, braćo i sestre, da nosimo islam i to stalno potenciramo, stalno ponavljamo. Nemoj islam nositi sa edebom Ebu džela. Nosi ga sa edebom Resulullah. Salatom. Ako ne nosiš ti medem, problem. Pazi, najljepšu, najljepšu tekućinu koja ne opija, da vam odmah kaže Ti ako staviš u prljavu posudu neće niko da ti je Ti kažeš pa slatko, ko medi, Kaže, dobro, ali prljava Vidi okolo. Ne može, jednostavno ne može. Allah je, inna Allahe džemilun juhibbul džemal. Allah je lijep i voli lijep. To je prva stvar. Gledajte, na koji način ashabi su jedni prema drugim. Druga stvar, vrlo bitna, jeste upravo ovaj moment u kojem on pojašnjava kompletnu situaciju. Kao dječak pojašnjava, na mini se desilo. Pazi, prva stvar. Ima ljudi ne sjećaju se kad im je rođena Hanuma i Hanuma ne sjećaju se kad im je rođen mur. Ono što ti je bitno u životu, ti šta radiš? Pamtiš. Abdullah ibn Abbas kaže, bilo je to na mini. Bilo je dva, tri objašnjavati koliko je bilo safova ljudi. Resulullah je klanjao ništa ispred njega nije bilo. Na šta vam to ukazuje? Naš Ono što je ljudima bitno tada bilo je da uzmu svoju vjeru od Resulullaha sallallahu Da uzmu znanje od njega. I da uzmu osobine od njega. Hazreti bila Havešija na postelji samrtnoj. Subhanallah, samo trenuci ga dijele od trenutka kada duša izlazi iz tijela i nema gotovo. Hanuma briše čelo i kaže teško li nama ode nam Bilal? I kaže blago li Osmije Osmijena. Kaže sutra se sreće sa Muhammedom i njegovim ashabima. Salallahu. Nije rekao sa svojim rajom. Nego sa Muhammedom i njegovim ashabima. Prvo znanje da će biti proživljen i da ide gospodar i u društvo Resulullah. I druga stvar, skromnost, da ne kaže idem ashabima, nego idem ja Muhammedu i njegovim ashabima. A danas prvo što naučiš, kaže, otkad ti bogat klanjaš? Subhan. Otkad, otkad ti ti na namaz? Subhanallah. Možda je Allah dao da je jedan njegov namaz teži nego moji tvoji deset godina. Prisutniji, staložen. Naravno. To ne daje ni njemu pravo da se ohodi. Ali ni nama ne daje pravo da se ohvalimo nad nekim koji je sad ušao da klanja Osobine. Ovo je nešto što, nažalost, znanje, znanje i osobine. Vi znate da je Hazreti Aliju, radijallahu anu ubila osoba koja je bila jedan od ljudi koji poučavaju vjeru u Egiptu. Hazreti Omer radijallahu anhu za vrijeme svog hilafeta poslao je Abdurrahmana ibn Muljima tako se zvao čovjek, nije ashab, od Resul, nije ashab Resulullah, nego generacija iz... Rekao je Hazreti Omer, i to zapamtite, pogotovo mi koji se uznosimo nekim znanjima ili nekim informacijama koje ima. Kaže Hazreti Omer, namjesniku Egipta, šaljem ti čovjek koji mi je draži da je uz mene nego da je uz Toliko je dobar. Kažu da je bio jedan od najboljih učača Kur'ana takva osoba se vratila nakon samo deseta godina i ubila najboljeg čovjeka koji je živio tada Hazreti Aliju radi Allah. Najboljeg čovjeka. Kaže u jednoj predaji Resulullah sallallahu alaihi wa sallam Hazreti Ali, Alija ko je naj najnesrećniji čovjek od ranih generacija? Kaže Hazreti Alija, poznaje Kur'an. Uči Kur'an. Kaže, onaj koji je zaklao devu Salihov. Znači devu Samuda. To je bila deva ajet gospodara, nemoj to u devu dirat. Gospodar je učinio ajetom, izašla iz tijene. Allah im dao džizu, da vide kako iz mrtvog nastaje živo. I kad samo nju nemojte dirat. Ova je jedan prišao i priklo. Kaže dalje Resulullah sallallahu alaihi wasallam Hazreti Ali, ako je najnesretniji od onih kasnijih generacija, Kaže Hazreti Ali, ja ne znam. Subhanallah. Skromnost, ne znam. Mogu on na osnovu nekog svog, na osnovu svojih analiza i dedukcije svoje, reći ta i kaže, ne znam. Kaže, Rasulullah pokaže na glavu Hazreti Ali je tačno gdje će ga ovaj ubost dušan. Kaže, onaj koji će tebi ubosti ovdje i ubiti. To je muđiza Rasulullah sallallahu Kur'an jeste najveća muđiza i ona je svevremenska, ali Resulullah je tačno obavijestio šta će se dešava. Taj koji je ubio Hazreti ali glavni razlog kada pogledate, kada analizirate, zbog čega je do toga došlo i kako je, pazite, svaka stvar ima, onaj, ljudi se nekada posađaju na nekim stvarima i onda to eksplodira nakon deset godina, dvadeset godina. Onda gdje je kod njega se to prelomilo. I to pazite, rekao sam vam, pretpostavka za izgradnju našeg društva ovdje u Bosni i umeta Mohameda su dvije stvari. Da radimo na ekonomiji, a to moramo kroz obrazovanje, kroz otvaranje radnih mjesta, kroz što više halal poslova da ljudi rade da hrane porod. I druga stvar, sigurnost, stabilnost. Bez toga nema napretka. Šta je ovaj uradio? Uprkos tome što je učio, što je imao znanje, upu u loše društvo počeo se društva I posto od njih. S onim koji kažu kad počinješ grijeh ti gotovo. Meni nemoj reći bolan kosti. Ja kad te nazovem, kažem hajde da popijemo kahu, viđamo se na halki hadisa. Da popijemo kahu. Ti meni reći šta si čitao ovih dana. Ne mogu reći da zgleda utakmice, to je uopće poznato. <laughs> znači reci mi koje si knjige čito. reci mi koga voliš da poslušaš, s kim voliš popit kahu, ko ti je najbolji ahbab, ja sve sve znam o I ti znaš o meni. Jer tvoje društvo si ti, pa ti biraš, bole. Nemoš ti probro, ženu koja je nemoralna, kaže ona je nemoralna, a ništa uznao, jel? I obrnuto, izabrala muža koji je ahmak. Ahma, budolače, malo, malo pa neki problem napravi. Ma kaže, on mi je uradio, pa jesam znala kad se udavao, pa kaže, sam, ali eto volag. Nema to. Kaže, čuvaj se četverice, kada četiri stvari učiniš. Kaže, čuvaj se plemenitog kada ga poniziš. Čuvaj se, kaže, razboritog kada ga dovedeš u nezgodnu situaciju. Gledat će kako god zna da se izvuče. Kaže, čuvaj se ahmaka kad se šališ sa njim. Ti se našališ i dobiješ degena. I kaže, čuvaj se pokvarenog insana. Čuvaj se pokvarenog insana. Kada? Kada ga počastiš. Allah je dao da mi imamo nimet bezbjednosti nimet stabilnosti. Možemo raditi, možemo graditi svoje džamije, možemo jačati svoj identitet i dođe neka, neki ahmak i to, to razvali. Razvali svima nam. Spominjao sam vam i opet ponavljam, onaj čovjek koji je u bitci u Endelušu vidio da se muslimani povlače, pa šta je uradio? Bilo puno više nemuslimana u borbi. Bilo je 10, 20, 30 puta više. On kaže, neću ja da da se muslimani povuku. Šta ću ja uraditi? Kaže, srušio most koji je bio iza muslimane i sviju i pobiju. A da su se povukli, mogli su se reorganizirati, mogli su se zaštititi grad koji su štiti. Neznanje je čudo jedno. Ovo društvo koje je ovog čovjeka, Abdurrahmana ibn Muldžina, dovelo u situaciju da ubije Hazreti Aliju, radijallahu anu je nešto društvo biraj, bolje odjeću mi biramo, hranu biramo, biraj društvo. Pazi odluka da dođeš večeras. Svi mi imamo motive svoje. Neko jutro sustao sa sabaha i guro, guro do, do 8 sati i onda ode na halku. Izmoren, umoran. Zašto? Hoću da pokažem ljubav prema Rasulullah. Hoću da naučim nešto iz hadisa. Hoću da vidim braću i sestre, da se poselamimo, da se vidim. Motivi, alhamdulillah, plemenit. Društvo si izabro. Čuvajte se koga izabirete za društvo. Rasulullah je rekao, sallallahu alaihi wa el mer'u Čovjek je osoba, muško, žensko, mlad, staro, imućan, manje imućan. Ala dini halilihi. Na vjeri svoga brata. Ne znači, ne da si ti on, nego si ti na njegovoj vjeri. Subhanak. I zbog toga, jedan od mušlika koji su se borili protiv Resulullah, Resulullah je rekao da će ga ubiti muslimani. I on je rekao, gdje će ga ubiti muslimani? Vjeruje Rasulullah kaže, jel u Meki ili izvan Meki? Kaže, ako je u Meki, ja odu iz Mekke i više se ne vraćam, jer Muhammed ne laže. Ako je izvan Mekke, ja sjedim ovdje, nema mi canje. I kaže, bitka na Bedru došla, on kaže, neću, a meni Muhammed rekao da će ja <laughs> Nema, ljudi vjeruju tu a ne, neće da primati Rasulullah. Pa kaže, što malo to sebi radiš? Ja, međutim, njegov najbolji prijatelj uzme lijepo miris, i počne oko njega hodati ko što hodaju žene oko žena kad jedna drugu mirišu. Kaže ti sjedi, a mi odnosmo ratovati. On kaže ubio si nas Ebu Velide. Izađe u bitku na bedru jedan od mušljika koji je poginu u toj bitci je bio upravo taj. Kaže koga je ubio? Kaže katelehu sahibu. Ubio ga je njegov jaran. Čuvajte se koga uzimate za jaran. Dvije stvari je bitne. Koga izabiriješ da od njega slušaš jedan. Ako slušaš vjeru od onih osobe koja nije vezana za Rasulullah nikako. Pred kim si učio? Hadis Rasulullah. Pred kim? Ja sam sjedio pred nekim pa slušao hadis Rasulullah. Tada što ne, ne, ja sam čitao hadijske zbirke. U redu, lijepo. To se zove, zove opća kultura. Ali jesam ti povezan sa Rasulullah? Ti ima svoj senet. Kur'an Kerim, kada položiš hips, tvoj šej, tvoj učitelj, kaže ja sam učio pred svojim učiteljem. On pred svojim imenom ti kaže. Tako do Rasulallaha sallallahu tako do Čibrila tako do gospodara. I kad se uči Kur'an, uči se kod onoga ko je učio pred nekim, tako da Rasulullah. Isto hadis, isto djel. Danas imate ljude, pitaš ga, pred kim si ti učio, pa to kaže, ja sam vanredno položio medresu. Pa dobro, nije lijepo, mislim. Pa ko ti je od profesora u medresi onaj? Pa da znam s kim razgovaram, s kim si sjedio, s nekim razgovaru. Možda neka tva razumijevanja nisu dobra. Subhano. Ona paralela koju vam, neki dan me jedna doktorca pitala vi određenih stvari, ja joj kažem, zamisli doktorce da ja otvorim ambulantu i kažem deset godina već čitam knjige s medicinskog fakulteta. Bili imao mušterija. Pa kaže, ne bi im, tetka mi je. Ovaj, ne mislim, ja kažem, e danas ljudi dođu pa pričaju ovdje i ondje, već kaže 10 godina mi čitamo knjige. To je lijepo, to je plemenito. To ne znam, volan moraš se družiti u ulemom. mora se družiti s učenim ljudima. ima Ahmed ibn Hanbel, kaže mu jedan od njegovih najboljih učenika, kaže, pitaju ga, šta si, kaže, koliko si godina sa imamom Ahmedom, kaže, 30. Pa kaže, dobro, kaže, koliko si stotina hadisa ili hiljada hadisa prenio njega, kaže, jedan pa kaže šta si jedan ne bio radio? Pa kaže učio se ponašati. Jer sto hadisi u stvarnosti. Ja te kažem te da sumu kefi ožije Da se osmijeniš u lice brata. To ti je sadaka van, dobro djelo. Ja ti moraš živjeti na mentu. Ako ne vidiš, da ja mogu znat hadis. Još ću ti ja i fino senec Zbog toga čuvaj, dvije, dvije stvari su vrlo bitne. Prva, čuvaj se od koga slušaš vjeru, sutra će ti reći da su ti babo i mama dušman. Kaže, zašto? Boga mi, da, imaju oni fula svoji a ti nemaš? Ja i ti nemamo fula. Pa subhanallah. Blago li onome, kaže Resulullah, koga njegove mahane spriječe da razmišlja o tuđi. A danas imaš skupine muslimana čija jedina briga da svima nema pobroje mahani I kad nabroje, onda mogu sa nama raditi što hoće. Čuvajte se toga. Čuvajte se, imamo problem. I ne trebamo se zatvarati, trebamo se otvoriti prema tim ljudima, razgovarati, vidjeti, da vidimo o čemu se radi. Još jedan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kratko. حدثني محمد بن يوسف قال حدثني أبو مسهر عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع prenio nam je Muhammed ibn Yusuf od Ebu Mushira, od Muhammeda ibn Harba, od Zubidija, od Zuhrija, opet od Mahmuda ibn Rebije To je najmlađa osoba koja se računa kao ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaže, kaltu minan nabiji sallallahu alaihi sallam međatan međaha fi vajhi wa ana ibn ašri sinin min delvin. Kaže, sjećam se sa pet godina. Sa pet godina se sjećam, subhanallah, kako mi je Rasulullah iz svojih usta vodu na, na lice ovdje spustio. Radi bereketa jer je posebno radoval ljude kada Resulullah vodu podijeli sa njim. Čak kaže, i Resulullah isto uradio, je Iša pije vodu, kada bi popila, Resulullah bi uzeo, kaže, odakle si ti pila, pa bi s tog istog mjesta i Resulullah popio. Zašto? Zato među supružnicima. Među braćom, kaže, danas jedan arbav stavio mi svoj kena ne pogledam ja sam malo gucnuo, kaže, jel problem? Jer nema drugi, ja kaže. Razumijete? Znači skromnost. Ovaj Mahmud ibn Rebije s pet godina se sjeća toga. Čuvajte se onoga što vi dajete svojoj djeci. Ja to na osnovu svog iskustva govorim. Sjećaju se svega. S tri godine moja curca se sjeća gdje sam, kada sam, kakav je namještaj bio, ako sam joj nešto rekao što nju nije pasalo. To, to je tako. Čuvajte se, čuvajte se. Pokušajte onoliko koliko možete tretirati svaku osobu kao ličnost, bez obzira da je najmlađa. S pet godina se ovaj Mahmud ibn Rabija, ashab Rasulullah, sjeća šta je Rasulullah sallallahu alaihi sallam njemu radi. Dva detalja za kraj. Kako je poštovanje Rasulullah sallallahu alaihi sallam imao prema svakom ljudskom biću. Primjer koji moram spomenuti. U Buhari i muslim se spominje da je Rasulullah ustao kada je naišla sahrana Jehudije, jevreje. Neki od ashaba rekuše Allaho poslaniće, znaš li da je to sahrana jehudije, je Kaže njima Resulullah, pa zar nije ponad ljudsko biće? I onaj na koga se mi pozivamo, Resulullah sallallahu alaihi je tako postupao. gledaj kako mi postupao. Druga stvar, dječak, jedan, isto od jevreja obolio. Kaže Resulullah sallallahu alaihi hajmo ga obići. Dječak, lako. Kaže, reče dječaku, primi islam. Na samrti je dječak. Kaže, otac od dječaka, kaže, poslušaj ebu Kasima, poslušaj Muhammeda sallallahu Jevri kaže svome sinu. I kaže, dijete, kaže, ešhedu an la ilaha illallah, ešhedu an Muhammeda Rasulullah presali. Kada je Rasulullah izašao radostan, kaže, hvala dragom Allahu koji ga je spasio džahennemske vatre. Ne do da mi budemo perda, da muslimanska djeca neće da kažu ešhedu an la ilaha illallah, ešhedu Muhammeda Rasulullah, zato što smo mi nanijeli njima ili njihovim roditeljima neko zlo. Najveću kaznu na sudnjem danu će imati oni koji uvode takve stvari, takve odnose. za koju će stvar čovjek biti prvo pita na sudnjem danu? Zašto? Jok. Krv. Kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam, dosta, evvalu ma yukda bejne nasi omel omelki fit dima. Prva stvar koja će se presuditi, prije nego što Allah pita mene i tebe posebno za namaz je krv. I Rasulullah je rekao neće se ubiti osoba nedužna na čitavom dunjalku, a da prvi sin Ademov, onaj koji je prvi ubio, nema dio kazne zbog toga. Zašto je Rasulullah? Kaže, jer je on prvi uveo taj model ponašanja. Čuvaj se što uvodim. Ja bih volio da mi uz Božiju pomoć vremenu sam si na deset mjesta u ovom gradu mi imamo halke hadisa, halke tefsira. Pomjesto 50, 100 koliko je nas ovdje, imamo na svakom mjestu po 100 ljudi, hiljadu, hiljadu i pol ljudi sluša znanje. Moramo raditi na, na, na lijepim Inače ne, mi možemo koliko god hoćemo kuditi tamo ako ne upalimo svjetlo džavete. Ja molim gospodara da ove riječi budu nešto ako Bog da što ćemo, o čemu ćemo razmišljati. Imali smo ovaj zadatak za prošli put Vidim da ste, isto jeste li zadatak? Sjećate se? Ne sjećam se što je ono trebali smo nešto u svojoj mahalskoj džami vratiti, jel? Ja se nadam da ste, ako Bog pripremili svoje dove za Ramazan. Evo nam dolazi Ramazan i da ste ovaj, nešto, pa sjelca, sjelca. Bez obzira, malo djelo, malo djelo. Ali je bitno da insan pokaže da ima, taj žar da, da pohizmeti ja za sljedeći put vas molim ovaj, pokušajte ovu suru li ilafi kurejš, suru kurejš, pročitajte i razmislite malo o njoj. Razmislite koliko nama pomaže naše znanje i naše druženje da upravo ostvarimo i prvi i drugi. Da znamo šta je halal, šta je haram i da znamo što nam znači bezbjednost i slobode. Molim gospodara da nas upozna sa blagodatima njegovim kroz njihovo trajanje. Amin. Da proučimo dovoljno. Pa- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš pomozi nas da budemo od onih za koje si rekao za njih nema, straha i nema tugi. Gospodaru naš molimo te da nas s džennetom i svakim djelom koje približava džennet. Gospodaru naš sačuvaj nas džahennama i svakoga djela koji približava džahennama. Gospodaru naš oprosti roditeljima našima, braći i sestrama našima i svima koji su prije nas živjeli nosili islam i koji sa nama nosi islam. Gospodar naš počasti nas da budemo ustrajni u svakom dobru koje činimo. Počasti nas da iz ruke tvoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve napijemo se napitkom nakon kojeg više nikada žedni nećemo biti. U ovim vrućim danima počasti nas hladnoćom imana u našim grudima. Da osjetimo slast vjerovanja, da obaramo poglede svoje i da tebi budemo odani u svakom pogledu gospodaru. Gospodaru naš oprosti nama, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš pomozi nas, a nemoj nas same sebi prepustiti. Gospodaru naš obskrbi umet Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Gospodaru naš sačuvaj umet Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Gospodaru naš podari svako dobro umetu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Ti si najmilostiviji prema njemu. Molimo te gospodar u ovom trenutku da nas počastiš ljubavi prema Rasulullahu sallallahu alaihi wa koja će, koja će nas približiti tebi. Počasti nas da čitamo njegove hadise i živimo ih u našim životima. Počasti nas, molimo te, najvećim imenom tvojim džennetom i svakim dijelom koji približava džennet i proživi nas u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa